Jakobus hoofdstuk 4 Waar kom die strijd vandaan? Waar kom die risies onder jylle vandaan? Kom dit nie van jylle selfsichtige begeertes, wat gedurig binnen in jylle woed nie? Jylle wil dinge hee, maar kry dit nie, en wil dan moord pleeg. Jylle is jaloers op een andermanse goed, en kan het in die handen kry nie, en dan maak jylle risie, en baklui jylle. Jylle kry nie, omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie julle ontroues dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die gees wat hy in ons laat woon heeltemal vir homself wil hê maar die genade wat hy gee is nog groter daarom sê hy God weerstaan hoogmoediges maar aan nederiges gee hy genade onderwerp julle dan aan God staan die duiwel te en hy sal van julle af wegvlug nader tot God en hy sal tot julle nader was julle hande sondaars en reinig julle harte, huigelaars. Bekla julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor. Daar is egter maar een wetgewer en regter, en dit is hy wat die mag het om te red en te verdelg. Maar jy, wie is jy om regter te speel oor jou naaste? Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê as die Here wil sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat in 'n groot al sulke groot prater is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde.